No, Immer wenn es regnet, denk ich an die Zeit. Bin vergessen, doch es geht nicht. Du bist immer noch ein Teil. Und schon wieder stehen die Koffer vor der Tür. Schrei, verpiss dich, doch ich hoffe, du bleibst hier. Hey, all I need in this life of sin is me and my girlfriend, me and my girlfriend. Girlfriend Siehst du nicht, dass ich bereu Bin zu Rückdruck, bin zu stolz Du warst da auch, wenn nix läuft Mehr als Wifi, beste Freund Кашто е тком шо, ке вро е тком бро Ком бо шум се не амал да ти е шум ке бо Ком пр библю се не е ваш до јалјо Без са и кар коа анес пр Immer wenn es regnet, denk ich an die Zeit Wir vergessen doch, es geht nicht noch ein Tag und schon wieder stehen die Koffer vor der Tür. Schrei, verpiss dich doch, ich hoffe, du bleibst hier. Ja. Tropfen an der Scheibe, Tränen, die ich weine, alles geht bergab. sag mir nicht, dass du mich liebst. Für mich war das alles nur ein Lied. Wir haben uns geschworen, wir bleiben real. Drunk in love, wenn ich bei dir bin. Wir waren wie Jay und Beyoncé, Jay und Beyoncé. All I need in this life of sin is me and my boyfriend, me and my boyfriend.